для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. Вячэра глушаку была не ў смак. Дзе б не тупаў, ці па хаце, ці ў сенцах, ці ў хляве, ўсё не ладзілася. Усё злавала, усё было брыдкае. У сенцах гупнуў на падлогу начукамі, што трапіліся пад руку. У хляве ні за што так бацнуў наском апорка па нагах каню, што той з перапуду тросся і хрупка лізноў падыходзіў блізка. Што б не рабіў стары глушак – У галаве былі і помніліся гэтыя 56 пудоў падаткаў. Вось уточнілі, чтоб вам на том свеце на гарачай смале так уточнілі. У думках глушак даваў волю злосці і помсціўся: Трасцу вам, Не тое, чтоб 56, 6 пудоў трасцы. Падохнеце, выпруціцесь з галаднечай, паешце адзін аднаго, як сабакі галодныя, а вам дулю. Ён быў ашалелы, думаў, кляўся сам сабе, што рукой не варухне, каб злажыць на вазы тое, што яшчэ было ў поле, каб зжаць тое, што яшчэ стаяла. Хай гніе, Хай прападае, так думаў ён. І тое хай гніе, што ў гумне ён цэпа не падыме, У сляпым салодкім трызненні шалу станавілася яму лёгка, добра і чуў сабе такую сілу, што дрэва мог бы здацца выварочваць. Але шау быў нядолгі. За гарачкай шалу студзіла галаву, грудзі паганая, безнадзейная цвярозасць. І яму хацелася сесці. Не здай, не выканай, а во папробуй. Цацкацца можа будуць з табой маліць і памяць адразу нагадвала не аднаго знаёмага багацея залешнікаў з глінішч з княжыцы што парылі косці за кратамі восем дзесяць гадоў а вось хочаш зарабіць Пасядзеўшы квола глушак зноў хадзіў, кідаў, што траплялася пад рукі, сіпеў на ўсіх. З двара зноў вярнуўся ў хату. У яго ў сярэдзіне ўсё кіпела ад таго, што сцяпан, тулячыся ля акна ў потімку ўжо сляпіў вочы пры кніжцы. Здароваму гэтаму балыбусу як і не было клопату, што бацьку пятлю зацягваюць на шыю кіпела і ад таго, што заўважыў старая сачыла дурным спалоханым сабачым позіркам і старалася дагадзіць як магла. Не круціся, крыкнул стары глушак на яе. Калі ж яна пакорліва сутулілася у кутку каля ложка, ён наляцеў коршакам на сына, а ну кінь, бач кніжкі яму поску цету, грамацей, чтобы духу этого не было. Глушак, вырвал книжку и шпурнул к печи так, что самотели жалостно листы. «Чтоб духу, кажу, не было!» Думал, кинется биться, так сидел Степан, коли вырвал у яго книжку. Старая так само зауважила, сполохано крикнула сыну соступить. Степан важко поднялся, взял книжку и стукнул дверыма у сенцах. Стары яшчэ пасіпеў, патупаў злосна і нарэшце прыціх. Але сядзець абы так не мог. Выйшаў на двор, стаў на вячэрнім ветры. Яму хацелася пагаварыць, адвесці душу, і тады ён пацягнуўся на яўхімаў ганак. Дом быў перагароджаны. Для Яўхіма на месцы акна былі прарэзаны дзверы, зроблен асобны ганак. Было ў Яўхіма і сваё ўласнае селішча. Быў там ужо і зруб, і кроквы нават стаялі, а вось толькі жыццё так завязалася, што невядома было канчаць тую хату ці не. Так і лезла ў вочы з голымі кроквамі і сівела пустою. Яухім толькі што павячэраў, сядзеў ля стала, курыў самакрутку. Стары пачакаў, калі Ганна прыбярэ са стала, выйдзе і спытаў як парады. Дык што ж рабіць будзем. Яухім глядзеў усё тым жа нерухомым позіркам, ціснуў плячом вушак. Зацягнуўся глыбока, аж стала стрэскам зырчаць газетная самакрутка і доўга не выпускаў дым. Што выконваць? нарэшце расчапіў ён губы. І голас яго, як і сам Яўхім, мог бы здацца спакойным прымірыным, але глушак добра пачуў стрыманую затоеную лютасць. З торбаю пайсці нядоўга, як старцу якому, сказаў стары. Яўхім не адказаў, Зацягнуўся яшчэ некалькі разоў глыбока павольна, і тады стары зразумеў, што гаворкі толковай не будзе спадзявацца не трэба, а ўсё ж пакволіўся. Што ж яно будзе далей? Тады я ўхім рэзка зварухнуўся, кінуў самакрутку на падлогу, харкнуў, цвёрда расцёр і адрэзаў: Лепей не будзе. Глушак больш не пытаўся не было ахвоты гаварыць. Ён пасядзеў, помаўчаў і пасунуўся зноў на двор. На дварэ было яшчэ больш самотна. Глушак падаўся на вуліцу, неспакой на душы проста гнаў нешта рабіць. А рабіць ён не бачыў, што не знаходзіў і прасіць аб літасці надзеі аніякай і працівіцца без толку, усё адно, што самому лезці на ражону. А можа по закону попробовать треба, думаў глушак. Будзе што не будзе, а попробовать трэба, У тюрьму за это не посадзяць. Тихой вуліцы між двух радоў чорных хат, чорных варот і чорных платоў, маўклівых дрэў пацёўся ў той бок, дзе жыў дамецік. Ідучы ён не першы раз пашкадаваў, што адабраў калісьці добры лужок у дамецікаа, потым судзіўся і адсудзіў, паддобрыўшы суддзю, што прыціскаў як другіх, то пазычыўшы чаго, то заспеўшы каня яго ў сваім жыце, трэба было тады застаўляць яго, каб адрабляў. Але ж і так падумаць можна, адкуль было ведаць яму халімону, што вось так зараз павернецца, што смаркаты вырадак таго даміціка міканор стане – тваім распарадчыкам. Вокна ў дамецікавай хаце былі цёмныя, на двары пуста, але дзверы ў сенцы былі адчынены і там хтосьці корпаўся. Глушак даў невядома каму добры вечар, а сцемра адгукнулася да меціха. Даметикк дома твой спытаў глушак дома чухаецца ў потімку адказала яна глушак пільным позіркам і ў цёмлай цемры заўважыў стары адзін меканора няма тады знарок рассеўся на лаўцы так быццам нікога і не трэба толькі пагаманіўшы пра розную драбязу пацікавіўся а дзе ж гэта меканор ваш а ў сельсавеце у – адгукнулася да Меціха заклапочана. «Сход партійны сягоння». «Ні дня, ні ночы спакою чалавеку няма», – паспачуваў глушак. А ў галаве прайшла думка, мяркуе вышывец. «Пэўне, як шчэ тужэй пятлю на шыі маёй сціснуць». Але для Дамецихі ўздыхнуў нават. Нялёгка сказаць і партійным цяперашнім часам. «Аня уже лёгка», – адказала яна. «Рэдка калі і дома пасядзіць», – шчыра пашкадавала Дамеціха. Глушак разважыў, што яно і непагана, што меканоры няма. Пакуль прыйдзе, можа, удасца выведаць што-небудзь, знайсці, з якога боку падступіцца. Можа, удасца саміх Дамеціка і Дамеціху схіліць да сябе, каб закінулі добрае слова перад сынам, і тады паскардзіўся, што сэрца нешта вельмі тахкацець стала, ногі паслабелі, холодна чамусьці робіцца сорам, хоць ты летам кажух надзява іншым разам, старасць ведама старасць, не радасць. Даміціха слухала яго і сама гаманіла ахвотна, нават прыхільна адаметикк жа, чуў глушак толькі і чакаў, калі ён сціхне дасыдзе з хатай. Знарок пазяхаў на ўсю хату, чухаўся санліва, не хацеў забываць старыя крыўды. Глушак таіў злосць. Як жа мяняюцца людзі, думаў ён. Гадоў яшчэ тры назад бегаў, круціўся бы, каб дагадзіць як найлепей такому госцю, а от воўкам маўчыць. Што значыць сілу пачуў бацько партійнага сакратара. Не гаворачы нічога, дамецік вылез за стала, пашаргаў босымі нагамі па земляной падлозе. Потым узлез на пол, пачухаўся там і засвістаў носам. А глушак усё сядзеў, гаманіў, падступаўся к сэрцу старой дамецікі, здаецца і праўда спачувальнай. Нарэшце наважыўся паскардзіцца на падатак. Хоць разарвіся, не выканаеш столькі. Старая ківала, спачувала, але як толькі стукнулі веснічкі, затопалі па двары мерныя упэўненыя крокі, глушак пачуў сябе так, нібы зараз мусіць шчапіцца люта. Яшчэ да таго, як бразнула клямка ў хату, ён ведаў гэта міканор. Міканор нават не адказаў на прывітанне глушака. У потімку сунуўшы шапку на цвікле дзвярэй, адразу нядобра кінуў: « Чаго прыйшлі? просьба ў мяне глушак казаў як мог лагодна па справядлівасць сказаць прыйшоў старая акурат запалила газнічку меканор быў перад глушаком у картовым мятам пінжачку віслым галіфе у прыпыленых лапленых ботах рабы пляскаты твар моршчыўся вочы мружыліся пэўна не ад газнічнага святла глушак лавіў позірк яго той не зычуў літасці, здавалася так. Яшчэ да таго, як скончыў тлумачыць глушак, міканор адрэзаў: « Справядлівасць дядзька такая. Здайце ўсё. Да астатняга хунта, аддайце, калі по-добраму хочаце. У голасе яго яшчэ прыбавілася пагрозы, і ён нагадаў: « І не застаўляйце, як летась, чтоб мы шукалі. Так ці ж я проціў міканорка, чтоб выконваць, глушак трохі не маліў, Дык багато ж вельмі, Кіп хоць зрэзалі сколькі таго падатку, чтоб пад сілу было. Дядька, сказалі, здавайце, і хутчэй, пагразіўся непрыступна міканор, выцершы твар і рукі сядаючы за стол. Да меціха, што падавала міску з баршчом, паспрабавала заступіцца за госця, які так прасіў, але міканор зразу ж загадаў строга: «Мама, не ўмешвайцеся, куды не трэба вам. Міканор сёрбаў, нягледзячы на глушака, не тойчы непрыхільнасці, недавольнасці тым, што ён прыйшоў і сядзіць. А глушак, хоць бачыў усё, сядзеў са сціплым, няшчасным тварам цярпліва чакаў, не хацеў траціць надзеі. Было ціха. Глушак чуў, што самае лепшае пакуль сядзець вось так і маўчаць. Маўчала і да меціха, боючыся, мабыць, угнявіць сына. У цішыню адно да меціку плятаў залівісты свіст з палацяў. Так яны доўга маўчалі. Глушак яшчэ спадзяваўся, што прыйдзе зручная хвіліна, калі можна будзе пачаць зноў. Прасіў толькі ў думках аднаго Бога, каб не прыперла ні ў час каго-небудзь суседзяў. І калі ўвайшоў хтосьці на двор, гэта ён пачуў адразу. Чалавек ішоў хутка, рашуча. Бразнула клямкой у хату рушыў ніхто іншы, Я ўхім. Без шапкі з раскіданым чубам з расхрыстаным каўняром, кінуў ён на меканоры на глушака неспакойным бляскам вачэй. З аднаго позірку ўбачыў глушак, што я ў хім сарваўся. Стрымлівацца думаць ужо не зможа, Ён папрэ напралом. Это ты распарадзіўся. Голас Яўхіма прыкметна дрыжаў. Ён узняў з кішыні паперку і сунуў на стол. Меканор кончыў есці, адставіў міску, выцер далонію губы, спакойна паглядзеў на паперку, а потым на Яўхіма. Улада распарадзілася, адказаў ён. А ты знаеш, сколькі ў мяне будзе, сказаў Яўхім. Знаем, знаеш, Яўхім ледзь стрымліваў сябе. Дык калі я ўсё, што змалачу, аддам вам сабе не аставіўшы, тады не хваціць на налог ваш. Міканур пакапаў мезенцам між зубоў. Хватіць, на налог хватіць, хватіць. Ну ты знаеш усё. Яўхіму нібыт цяжка было дыхаць, вочы гарэлі, гатоў быў, здавалася, рынуцца на меканора. Да міціха пабялела ад страху. Глушак устрывожана памкнуўся да сына і разважным бацькоўскім тонам папракнуў: « Яўхім, А той быццам не чуў паліў вачыма міканора даметиха схамянулася таксама кінулася да сына міканорка і ты будь разумны міканор дужую рукою адвёў маці устаў на поўны рост як вартавы на сцяне за ім устаў цень і тады ён заявіў спакойна мы знаем спакойна ж павялеў а ты не крычы тут ясна Я ў хім момант не ведаў, што адказаць. Было відаць, яго душыла лютасць. Волі багата ўзяў сабе. Але гэтага было мала. Ад лютасці ад бясілля аж затросся і адштурхнуў глушака, шалёна з віскам крыкнуў: «Дык, хай яно згніе! Усё адно. На палацях ускінуўся здзіўлена, утарупіў вочы дамецік. Да «О, як так заговорил, кулацкая ты душа!» У Миконоровом голосе так само почулися гнев, погроза. «Хай гние! А ты знаешь, что бывает за злостный взрыв державных нарыхтовок?» «Знаю!» Яухим не сбоялся. «Ён не таю ненависти, и ты знай. Не остатни раз бачимся, мощче побачимся кали, так что у меня сила будя!» Миконор ухмыльнулся. «Наурад? А ты не заракайся!» Яухим стукнул дверыма с сянец с такой силой, что лямпа хитнулась и затрымтела. Хвилину усе маучали. Міканор нерухомы, не зводзячы вачэй з дзвярэй, глыбока засунуў кулакі ў кішэні і сказаў жорстка, нібы камусьці другому: « От як яшчэ загаварыў, сволач! Глушак цярпліва перамаўчаў, паказаў, што чуе сябе вінаватым, што не хваліць Яўхіма. Вінавата, як бы просячы не браць вельмі ў галаву адгукнуўся. А ён здурнеў сасім, як разгарачыцца, дык не помніць, што кажа. Не глядзіць ні свайго ні чужога, бацьку матку не глядзіць. Міканор, на мяне дак сколькі разоў сляпіцую лес, заслепіць вочы і лезе, Не кажы проціў яго нічога. Глушак заўважыў: Да меціха жаліва ківала, Тады ён зноў навёў вачыма на міканора. Это як быў малы, а упаў раз, у пограб. З таго часу ось і ўсё. Абы загарэўся, дык дурнее. На мяне кажу сляпіцую, сколькі разоў лезь, так ты не крыўдуй, міканорка. Не думай, што тут, што ўжо такое. Ён узяў са стала яўхімаву паперку і згарнуў яе. А мы не проціў, чтоб выконваць. От толькі кажу, няма як, чтобы ўсё адразу. Ну хоць жылы перарві, ну не хопіць. Кіп, скинули мо пудоў якіх 15 Меканор ужо сядзеў ля стола але яшчэ жорстка таропіў у дзверы вочы не чуў што казаў яму глушак не хацеў і слухаць ось бо дзела зазлаваў стары на яўхіма прыпёрся зачапіў раз'ятраў гада і сам сапсаваў усё Калі стары глушак цягнуўся ціхай вуліцы дадому, да злосці дамешвалася яшчэ трывога. Каб не перадаў гэты васпаваты пры яўхімову гаворку ў Юравічы да начальства, ліха ж тады не абярэся. На другі ранак глушак з'ездзіў на поле перевёз яшчэ воз на пол скінуў абы як ні за што аперазаў віламі коня ўсё было яму няміла нават ненавісны конь і сын і снапы і гумно ўвесь свет ненавісны ні на момант яму не забывалася і кіпела злосцю лютасцю 56 пудоў падаткаў на прыгуме не плюнуў загадаў сцяпану паставіць каня ў хлеў плюючыся лаючы ў думках увесь свет пабрыў на вуліцу вуліцую на дарогу к цагельнік грэблі як бы у полі урваным зрэб'ю штанах праз дзірку у якіх бялела калена ў лапцях так ён і сунуўся у алешніку загадзя амаль упэўнены быў што дарэмна ідзе але ўсё ж такі ішоў не мог не ісці не мог не спрабаваць За грэблюю бачыў, і ў алешніках ці не ўсе ў полі або прыгумнах, здалёк на палосах, на дарогах, на прыгуменнях былі відны вазы. У сяле было ціха і пуста. Робяць, усе робяць, а вось ты, лезь, марнуй час залаты. Чорта ён залаты, гэта быў ён залаты, быў ды збыў, прапаў дак хай і это прападе, Хай хоць усё прападае, усё кліху. дзе быў сельсавет у першым пакоі на пошце век таўкліся людзі адны з газетамі з пісьмамі а другія гэтых найбольш было са ўсякімі гамонкамі з самакруткамі і вось цяпер дзякуй богу і за бар'ерчыкам дзе сядзеў начальнік пошты было пуста за дзвярыма ў сельсавеце гаманілі Глушак асцярожна сунуў галаву ў непрычыненыя дзверы. Там былі толькі трахім сакратар і гайлес, старшыня сельсавета. сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка лікапташук.